إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد Dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët trasojnë dhe shkojnë rrugës së tyre deri në ditën e Kiametit, pastaj vëllezër musliman, thot pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam në një vasijet, në një këshill dhe porosi me të cilën e porositë Muadh ibn Jabelin dhe Abu Dharr al-Ghafari, këta dy sahabi të ndershëm i porositë me një këshill të madhe alaihi salatu wassalam ku i thot ittaqillahi haythu ma kunt Dhe së treti, dhe së treti silluni mirë ndaj njerëzve me ahlak dhe me morale të lartë, sepse kjo është urdhëresë e Allahut Azza wa Jall dhe porosia e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam për njerëzimin. Pra vëllezër musliman, Allahu Azza wa Jall e porosit njeriun të parin dhe të mramin, këshilla e Allahut, vasijeti i Allahut Azza wa Jall për krejt njerëzimin është Që Allahu teala tebareke ve teala atij ti frigohen, atij ti kanë frigë, atij ti ja kanë dron. Thot Allahu azza wa jall, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne i kemi urdhëruar dhe i kemi porositur dhe ja kemi lënë vasijet atyre të cilët kanë qenë para jush, por edhe juve që ta keni frigë Allahun azza wa jall. keni frikë Allahun dhe le të shikon secili njeri se qka ka punue për ditën e nesërme për atë dit kur Allahu azza wa jall e din se qka keni punue ju informon juve për atë pun të mira apo të këqia që keni punu pra keni frikë Allahun tebareke ve teala keni dronë Allahun azza wa jall Pra, au këshilla Allahut, porosia Allahut, për njerëzimin është ta kenë dronë Allahut, dhe të njëjtën gjë edhe pejgamberi alayhi salam i porosit ymetin e vet, pra këta dy shokë edhe krejt ymetin e vet, i porosit që të kenë frikë Allahun azza wa jall, sepse është sifati më i mirë. që muslimani e ka në zemrën e vet është droja ndaj Allahut, friga ndaj Allahut tebareke ve teala. Për atë arsye pejgamberi alayhi salam e ka lut Allahun azza wa jall, Allahumma inni es'aluka khashyatak fil ghaib wa shahada. O Zot, o Zot kërkoj prej teje më mba prej atyre që ty ta kanë dron, ty të frigohen o Zot, edhe kur janë në prezencë të njerëzve, edhe kur janë vetun. E friga më e madhe në kulminacion është njeriu të frigohet prej Allahut kur është vetëm dhe kur nuk e shef atë askush prej krijesave të Allahut, vetëm Allahu Azza wa Jall. Për atë arsye kanë thënë ulemaja se ai njeri i cili largohet mëkateve prej frigës së Allahut kur është vetun Allahu atij ka me ja kompenzue në dynja para se me shkue në ahiret para Allahut Kom me ja kompenzu, kom me bo atë person që me qenë i dashur tek njerëzit, me qenë i pëlqyshëm te njerëzit, me qenë i respektushëm te njerëzit dhe me pas vleftë dhe kimet tek njerëzit në përgjithësi para se me shku te Allahu tebareke ve teala dhe në të kundërtën kanë thonë njeriu i cili i cili bën mëkate ndaj Allahut Azza wa Jall, kur është vetëm dhe në vetmi, i paraqitet edhe në fytyrën e tij mëkati dhe Allahu e largon atë njeri nga zemrat e njerëzve dhe nuk e dojnë njerëzit atë njeri, e urrejnë atë edhe pse ai atyne s'ju ka bërë kurgjë, por për hir të asaj që nuk i ka pas frikë Allahun kur ka qenë vetëm, Allahu e ka dënue në këtë dunja me urrejt njerëzit, mos me dash njerëzit dhe mos me pas në zemrat e veta. Pastaj vëllëzër musliman, friga kryesore dhe më e madhe ndaj Allahut tebareke ve teala, nuk është vetëm me zemër, nuk është vetëm me ju tutë Allahut, por me i veprue dhe me i zbatue urdhrat e Allahut, farzat e Zotit xhel-le shanuhu dhe me i largue harameve të Allahut azza wa jall. se vallahi që nuk ka tjetër përpos se na ka gënjye dhe ka rrejt ai musliman i cili pretendon se e ka frig Allahun e ka dru Allahun i tutë zjarmit xhehnemit e nuk len haram pa ba e nuk vepron dhe nuk kryn obligimet e Allahut jo vallah ai nuk ju ka tutë Allahut por ai osht trim i madh ai osht trim i madh Ka guxim të madh m'u ballafaque me zjarmin e xhehenemit nesër kur del para Allahut dhe ka guxim të madh m'u ballafaque me hidhrimin e Allahut tebareke ve teala. Pastaj vasijeti i dytë i pejgamberit alejhi selam për këta dy sahabi të ndershëm dhe për ymetin e vet është Wa'tbi'i seyyi'ate al-hasanate tamhuha, dhe paso punën e keqe me punë të mirë, paso gjynahin me sevap e fshin ti atë gjynah. Pra prej nimeteve të Allahut, prej begative të Allahut, prej dhuntive të Allahut vëllezër musliman, është që ne sa herë të gabojmë, të pendohemi te Allahu dhe të veprojmë punë të mira, na largohen neve punët e këqija, na fshihen punët e këqija dhe na shëndrrohen në sevape. Pra nimet i Allahut, e ka ditë Allahu se ne jemi njerëz, nuk mujna me nejt pa gjynahe, nuk mujna me nejt pa mkate, për atë arsye na ka tregu edhe rrugën se si të spastrohemi prej mkateve, pra të bëjmë punë të mira, n'mënyrë që na i fal neve Allahu Azza wa Jall, Për ata thotë Allahu Azza wa Jal, innel hasenati judhhibnes sejjiat, dhalike dhikra lidh-dhakirin, punt me të vërtet, punt e mira, i fshin punt e këqia, dhe ai është përkujtim për ata të cilët dojnë ta përkujtojnë Allahun Azza wa Jal. Pastaj thotë Allahu Azza wa Jal, welledhine idha fealu fahisheten, për atë arsye dojnë me bë punë të mira për me na i fshi Allahu Azza wa Jall punë të këqija e thot Allahu Azza wa Jall wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah dhe a ka kush që i fal gjënahet përpos Allahut Azza wa Jall pra vëllazër musliman punë të këqija pasohen me punë të mira Allahu Azza wa Jall i pastron ato i shndron në punë të mira dhe na i fal neve gjënahet pastaj vasijeti i tretë dhe i madh i pejgamberit alayhi salam për këta dy sahabi dhe për krejt umetin është wa khaliqin nas bi khuluqin hasan dhe sillu ndaj njerëzve me ahlak të mirë sillu ndaj njerëzve me moral të mirë dhe morali i mirë është shenjë që muslimani është i devotshëm është shenjë që muslimani është rob i dallum dhe i veçum i Allahut te bareke ve teala dhe ka frik Zotin xhallashanu sepse nuk ka mundësi që njeriu të ketë moral të mirë e mos ta ketë frikën e Allahut dhe në të kundërtën ta ketë frikë Allahun e mos të ketë moral dhe etik të mirë. Jo vallah, të dyja janë gjithsesi të pandara dhe nuk ndahen mes veti. Për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Akmalul mu'minina imana Ahsenuhum khuluqa, Muslimani i cili ka shkallën më të lartë të imanit është ai i cili ka ahlakin dhe moralin më të lartë. Pra sifati i lartë i besimtarëve është që të jetë në moral të lartë. Pastaj është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam se cila vepër i është dhënë muslimanit më e mira, cili sifat është më i miri që i jepet besimtarit, ka thënë alayhi salatu wassalam El khuluqul hasan, ahlaku morali i mirë, është puna më e mirë që i është dhënë muslimanit. Pra vëllazër musliman, pejgamberi alayhi salam në këtë hadith të shkurtë të përbër me prej tri fjalive e përfshin një pjesë të madhe të islamit, e përfshin një pjesë të madhe të dinit islam. Janë fjalë të shkurtëra, por të mëdha me mana, me domethënie dhe me përbërje në vetveten e tyre. secila ka përbërjen më të madhe në vetveten e tyre dhe secila prej tyre ndikon që robi i Allahut me qenë më i mirë, me qenë më i ndergjetshëm, me qenë më i shëndoshë për shoqëri, me qenë më i dashur te Allahu azza wa jall, më i ngritur te Zoti, më i pastër dhe më i shpëtum ditën e Kijametit kur dalim para Allahut tebareke ve teala. Pra vllazër musliman, Tutni asaj dite kur do të ktheheni para Allahut te bareke ve teala dhe secili nefs dhe secili shpirt dhe secili njeri do ta merr atë që ka meritu, do ta shef atë me të cilën është përballu, do ta shef atë të cilën ka punu, wa hum la yuzlamun, dhe atyre nuk ju është bë zullum, dhe atyre nuk ju është bë mëkat, dhe mos harroni sa për përkujtim Se ky ajet Kur'anor ka zbrit i fundit për krejt Kur'anit të madhrum, siç ka thanë një numër i madh i komentatorve të Kur'anit, pra fjala e parë lexo e mëso, e fjala e fundit tutju asaj dite vla musliman, ti dhe une, ke frikë Allahun azza wa jall, për atë ditë kur do të dalësh para Allahut, para Allahut, pra krejt këtë jetë sa ta kesh, të shkurtë apo të gjatë, krejt këtë jetë pregadite, për atë ditë vetëm për një ditë, Se vallahi, nesër vjen që kjo ditë që Allahu Azza wa Jall na ka tërhek neve vërejtjen për të dhe pejgamberi alejhi salatu wa salam gjithashtu atë ditë kur nuk do të ketë dobi askush prej askujt vetëm prej veprës së vet, vetëm prej frigës që ka pas ndaj Allahut Azza wa Jall. Allahu na bëftë prej atyre që kanë frigë Allahun kur janë vetëm dhe kur janë në shoqëri. Kur i shef dikush dhe nuk i shef askush, Allahu na bëftë prej atyre që kanë frikë Allahun, kur janë në shtëpi dhe në rrugë, kur janë në punë dhe në xhami, kur janë në treg dhe kur janë në çdo kënd. Allahu na bëftë prej atyre të cilët e kanë frikë Allahun azza wa jall dhe Zoti është i kënaqur me ta. Estagfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.